न कुझ पलड़ पियो गुज़र गई गुज़र गम बे संग रोसे बिखड़ा जुमल जो न कुझु पलड़ पियोसे वेंद लाया वेंदे यार खड़ मुख लाया कई पैगाम लाया जिंदड़ी जजमान गलदा गड़ पियोस जज मियो गुज़र गम दे सां रोस नाम रंग महींदी नाम रंग महींदी जोग उजाड़ ॾींदी बेला था वीराण थी बे आस रुलियो बेला जा ویران تھی بے آسر لو سے گزر گئی گزران غم بے سانگر رلو سے لاوے لاوے لہ دے پیوم بھی چھوڑا لاوے لہ دے पियम बि छोड़ा खारे चढ़दे आयोम थोड़हदी सुर्खी बालो नीला रंग वटो से महदी सुर्खी बीला रंग वटो गुज़र गई गुज़र संग रो ماتم सिया पे माधम गणे बै माधम गणे दुख डुग देतूल बिहान सुलां दाल सामान अदिलो दाज मिलो से सूलां दा सामान अदिलो दाज मिलियो गुज़र ग़रीब गुज़रान सम्दे सां गुरलियोसी उमिरि रंडे पा आयुम छोटी उमर रंडे पा आयुम खोटी क़िस्मत खोट कमायम डूझ अरमान वेंदे ना मुकलो नामकलोसूजा ए ڈرمانو بے دینا مکلوں سے گزر گئی گزرا لاظم دے سانگ رلوں سے جیندے تئیئے درد نبھے سانگ मर्द ख़बर पेट पेट थिया خلق رو ख़लक रोसे पेट पेट خفقان सफ़कान रोरो ख़लक रुयो से गुज़र गई गुजरान सां गुरलियोस जं बिल हिकु पल मूल न विसे जंहिं हिकु बल मूल न विसे बाक़ी करण आए किसे वाहकीर दशान क्या क्या थी से वह तक वकीर दशान क्या क्या थी से गुज़र गई गुजरान गम दे कर याद फरीद सजण को लाॻल रो हिक हेठि वण को कर याद फरीद सजन गो लागल रोवा हिकु हिकु वणकू जान जिगर विचकाण जानी जोड़ मरो से जान जिगर बेज कान जानी जोड़ मरो से ॾिठड़ज जुमल जहान कुझे इशोखड़ी पीड़ सौ सौ सूल अंदर दे ॾेश अनोखड़ी पीड़ सौ सौ सूल अंदर दे نین واہ منیر الڑے زخم ج گر دے نین واہ منیر الڑے زخم ج گر دے برہو بکھیڑا سخت اویڑا برہو بکھیڑا سخت اویڑا خیش قبیلہ लावेम जेड़ा खेश कबीला लावेम झड़ा मारे में माउ पियो वीर दुश्मन लोक शहारे मारे में माउ पियो वीर दुश्मन लोक शहारे शोखड़ी पीड़ सौ सौ सूल अंदर दे नैन वाव मनीरो अलड़े जखम जिगर दे தாங்க அவளடி சாங்கு கூலல்லடி தாங்க அவளடி சாங்கு கூலல்லடி ஜிந்தடி ஜல்லடி தில்லடி கல்லடி ஜிந்தடி ஜல்லடி தில்லடி கல்லடி தன் மலந்தே வச்சு தீர் மாறே யாரு ஹுனர்து தன் மலந்தே வச்சு تیر مارے یار ہنر دے عشق یا لوکڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین وہاں منیر و یلڑے غمز سہری رمضان ویری غمز سہری رمضان ویری اکھیاں جادو दीद लुटेरी जादू दीद लुटेरी ज़ुल्फ ज़ंजीर पेची पेच कार दे ज़ुलमी ज़ुल्फ ज़ंजीर पेची पेच कार दे ज़ुलमी ज़ुल्फ زنجیر بیجی بیج گاہر دے عشق یا پیڑ سو سو سول اندر دے نین واہا وے منیر حلڑے زخم جگر دے پیت پونل دی سک پل پل دی پیت پونل دی سک پل پل دی مارو تھل नदी रेत ریت پی جلدی مارو تھل دی ریت پہ جلدی ڈکلا تڑ بھیڑ جو سر دے سو کر دے ڈکلا تڑ بھیڑ جو سر دے سو کر دے اشکی لوکڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نل وا منی holiday. जी तूल निहाली ॾिखाली तूल निहाली ॾेण निखाली सबर आराम दी विसरम चाली सबर आराम दी विसरम चालीह लोलो लख लख चीर कारी तेग तबर दे लोलो लख लख लख कारी तेज़ तबर दे लू लग लग जीर कारी तेज़ तबर दे इश्क अलोगड़ी पीड़ो सौ सौ सोल अंदर वह में मंदीर दे लख चीर कारी तेर तबर दे लू लख लख चीर कारी तेग दे इश्क अनोखड़ी पीर सौ सौ सुल अंदर दे नैन देवा नीर अलड़े जखम जिगर दे यार फरीद न पायम फेरा یار فرید نہ پایم پھیرا یار فرید نہ پایم پھیرا لایا دردان دل وچ تیرا لایا دردان دل وچ تیرا سڑ گیا مسیس سریر ہے साड़ियम सीस शरीर नग कबर दे साढ़ जो मसीस शरीर सांग ख़बर इशड़ी पीर اندر دے सूल अंदर نیر الڑے زخم جگر دے जीर न कर दे इश्क चलाए तीर डाढे ज़ुल्म दे इश्क चलाए तीर डाढे ज़ुल्म दे यार मिला बे पीर लोलो सो सो दरदे यार मिला बे पीर लोलो सो सो दर्दे इश्क चलाए तीर डाढे ज़ुल्म कर दे इश्क उजाड़ी झोंकी अमन दी इश्क उजाड़ी झोंक अमन दी नजर ना आवे जूह जतन दी नजर ना आवे सोज़ी तुस जीड़ा सोलां सड़े सोज़ी तुस जरो जीड़ा सोलां عشق कश कला तीरो ॾाढे ज़ुल्म कारे यार मिल पे بے جو خود पीर लोलो सौ सौ दर्े जो दर्द तूल ॾुखांदीरांदी

سکھ مہی وال روز سوائی سکھ مہی وال روز سوائی کی جو لوڑ مسیح بوڑم کن کا پردے کی جو لوڑ مسیح بوڑم کن کا پردے عشق چلائے تیر ڈاڈے ظلم کا ہر دے یار ملا بے پیرو सौ सौ दर सुख सुमन वक्त विहाया सुख सुमण वक्त वेहाया, बार बिरूं سر دے جایا بار بھی را سر دے جایا آیا بار بھی رو سر دے آیا گزر گئی تدبیر نب گئے وقت ہنر دے گزر گئی تدبیر نب گئے وقت ہنر دے عشق چلائے چلا لاڈے ظلم کر دے निभन फरीद ए दुख दुहेल निभन फरीद दुख दुहेल निभन फरीद ए दुख दुहेल शाला नाल शाल सुले शाल विशाल सुले होकर शीर गुज़रण ॾींहं सफ़र दे होर शीर गुज़रण ॾींहं सफ़र दे इश्क चलाए तीरो ॾाढे ज़ुल्म कार दे यार मिले तीरो लोलो सौ दर्द ਲੋ मिलो ਸੋ सौ दर्द ਕਿਆ ਥਾ जूते घणी क्या थिया बणी थी रब घणी दौलत कुझु चीला अड़ा ठगबारट दौलत कु अड़ा ठगबास आज़ाद थी सफ़ सफ़ा चण घण सुञाई दी अणी आज़ाद थी सफ़ल सफ़ा चण घण सुञाई दी अणी क्या थिया दला थी आशना हे मकारा बे वफ़ा दुनिया दला مکارا بے وفا خامی نمو زندہ دغا ہے پنج کنی تے کون گھنی خامی نمو زندہ دغا

डोरे ते मल मल दी जग मग डोरे ते मल मल छोड़े हे दिल पथर जी बोरवे त कान हीरे ہیرے भे त कान ही रे दी कणी क्या थिया जुदा मुल्क कही कारे शेवे न ज

पिछो ते न देखी मूं भला हीला करी सिर तणी पिछो ते न ॾेखी कंडे वला हीला करी सिर کیا تھیا نبھی ترس بارو چل رتی بارو چل آدھے محبوب نو نبھی ترس بارو چل رتی روہے پہاڑی وچ تتی نبھی ترس بارو چل رتی

من मन छ ते मन وچ आपत खड़े बण बणी मन تے من मन ॾेविया دے وچ کھڑے بڑے بنی کیا تھا بنی سن با وفا دی گال وے پوچھ دے نہ ہرگز ہاں सुण बफ़ा दी बाल वे पुछ दे न हर हाल वे असलू न लेह साल वे देवे न चोली दीदणी क्या थिया जो दली थी खुश फरीद पेशाद बल दुखड़े गुना कर याद बल थी खुश फरीद पेशाद बल दुखड़े गुना कर याद वल अजोधियम झोक आबाद वल यह नैनवासी के मणि क्या क्या जुतड़ी लावणी सी सी رب گنی حضرت میرا شاہ مقیمہ تیرا شان زیادہ سونا سخی جد گھر جایا علی امیر شہزادہ نوری ملک کریں دے چوری ہورا منگل گایا بالا پیر لکھا دا داتا او دالا پیری لکھان دا داتا دن مائی جس جایا عالم تے روشن ہوئی چڑیا چن نورانی عالم تے روشن ہوئی چڑیا چن نورانی حسنی سید پیدا ہویا سورت یو سف سانی ہسنی سید پیدا ہویا سورت یور سفسانی حجر اندر کھریا بھیرا پہلا